egunon entzuleak. Frantses estatuan behogei urtez ogoita sortzi lege atera dira imigrazioaren inguruan. Jonden astazkenen atera da lege behia ogoita bederatzi gajena beraz. Asteko mugak etxirik atxikiko dituzte etorkinen zat, eta kontrolek iraunen dute poliziaren presentzia bermatuz. Lege proposamen horrek aldiz behitasun bat badu. Frantsesu jaldean egoiteko tituluak onartuko zaizkie, paperik ez duten etorkin batzuei, tensioan diren lan sektoreetan lan egin dezaten. Langileak atxemaiteko zailtasunetan diren sektoreei deitzen diete tensio lanbide. Adibide batzuk emaiteko, sukaldariak, serbitzariak, osasun langileak, garbitzaileak, animatzaileak eta abar. Erreforma horren ahazoin nagusia, tentsioan diren lanbide horietako lantxaria apala txikitzea da. Nola, lana sekatzen duten pertsona kopurua emendatuz, galde handitzen da lan kopuru berdinarentzat. Ola beti izanen da norbait lantxaria palago baten truk ber lana egiteko prest izanen dena. Langile ahmada bat osatuz. Langileria miserian bizitzera hoitzeko tresna bikaina da. Eta sustut, inflazio azkarra den gara iuntan. Prezioak igaiten ari dira azkarki eta lantxariek ere tendentzia hori ukan behar lukete. Beraz, lantxariak esobera emendatzeko, lege horren bidez, sektore horietan merke lan egiteko pertsona proposak dira etorkinak enpresa buruentzat. Lan eskur merkea hain zuzen ere. Lege hau ez da batere etorkinen laguntzeko borondataz egina. Epe motzean etorkin batzuei lana emaiteko balio badu ere, Baldintzat txajetan izanen da beti, enpresa buru handiek dituzte sakelak behiz ere diruz beteko, alde batetik presioak emendatuz eta bestetik lantxariak apalduz. Argi gelditzen da ere bai legedi burgesa interes kapitalisten zerbitzuko eta menpeko dela. Eta horren ondorioa, langile klaseak pairatuko du, lantsektore horietako baldintzak hobetzeko ordez, baldintza txajagoetan egitera eta lana kasik ujirik egitera behartua izanen da, miserian norma bilakatuz.